Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah ya Rasulullah ya Habib Allah Anta sahibu rodoh Anta babullah Anta sahibul Quran Anta sayyidul anam Anta sahibul fadilah Anta sahibul syafa'ah Anta sahibul wasilah Liridu ilah bisyafa'ati rasulillah Ramadhan al-barakah Barakatil Quran ila hadratin nabiyil mustofa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya wal mursalin khususan nabi na adam wa ummina hawa alaihi wasallam Nabi Allah Dawud, Nabi Allah Khadir, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Nuh, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman, jami'il anbiya wal mursalin khususan malaikatil muqarrabin Jibril Mikail Israel Israfil firman katibin alaihi wassalam sonra fadirati ruhi kanjeng sultanil awliya kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu Sunlah Hadrati Ruhi Awliya Il Kutub Sabdul Rahman Sabdul Karim Sabdul Rasid Sabdul Ruhi mawahu Anhum Sunlah Hadrati Ruhi Ashabi Nabi Kulihim Khususan Khulafai irasidin Abu Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali radhiyallahu anhum Sunlah Hadrati Ruhi Awliya Il Karomin makbaratil bakek wal maklah Sallah hadrati ruhi syuhada Uhud khususon sahabat Hamzah Sallah hadrati ruhi a'immatil arba'ah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki rahimallahu anhum Sallah hadrati ruhi Masyaikhi Qadiriyah wa Naqsabandiyah Wa jami'i Jami'il awliya itis asil jamiyah Alladhi balagutin bi Indonesia awal sunan ngampel Raden Rahmatullah saya Maulana Ibrahim Asmor Kondi saya Magribi Sunan Giri Sunan Derajat Sunan Maulana maktum Ibrahim Sunan Bonang Sunan Muryo Sunan Kudus Sunan Kalijogo Raden Said Kanjeng Sultan Patah Sunan Gunung Jati Jamil Aulia Wali-wali Dempek Bebak yoso Sesepuh Kunir Telatah Cangkring Ali kubur jamaah musola nurul hikmah ahli kubur hadihil jamaah Allah tunubahum wa Allah uyubahum wa yuli darajatim fil jannah ahli kubur muslimin muslimat abaina baikum wa umahatina wa umahatikum. wa jadina jadikum wa alina wa alikum wa limu'allimina wa limu'allimikum wa masyayikhina wa masyayihikum khususan murabbi ruhi wa syayikhi sebagai maksum Mahfud bin Ahmad Yasir Al-Karawi Batul Rebaim Batul Zain ahli kubur muslimin muslimat fadilatil Quran syai'ulillahi lahumul fatihah a'udzu minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Wayah patekah ngerti kene kabeh lho. Ngono ki munggah ki nek bar patekah, dadi bocah kae bingung delok Pateng perenol gitu kok piye. Ku momong ngaji karo gazim pantes ora kira-kira. Sepentes men iso oh, kelengkengan ya ya ya ya, ya. Jus, jus, muka-muka panitia ini berkah sugih Allah, meh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin Nahmaduhu ala jami'i ni'amihi alladhi anzala alaina bi fadlihil karim. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه وعلينا أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin amin Allahumma Al-Qurama, Al-Aiza, Al-Anjila, Umana Ur-Rasul, Warasatul Anbiya, Masyayih wal Ulama, Asatid Al-Qurama makrinten kelawan ratri kula wentah santri lumantar kitab suci sedaya para kiai. Ana apa to ti ya Allah. Polahmu to ti siti leren kuwi dimulai iki dimulai. Oke kira kira Mas Mirah barang kok ya ngomong ae kok. Niki sakit dimilai napa mboten? Ya napa-napa dikirim pada kawan. Muga-muga panjang umur Allahumma. Ngapunten kathah para kiai. Lenggah panjenengan dika senaosa panjenengan lebdo ing sabda tama lan waskita kadya segoro nenggo wonten majelis menika namung paring berkah panjung donga. Muga-muga sedaya ingkang sipun dalu menika bejo mulya, panjang umur, panjang yuswa. Amin Allahumma. Romo Kiai Anwar, Romo Kiai Maksum, Romo Kiai Saiku Paryono Al-Hafid kataipun Ustaz Kiai ingkang boten pun absen. Boten pun hormat bekti sedaya Kiai Kunir ingkang ngejak zikir muga-muga sedaya kaparingana kesehatan keberkahan Allahumma petinggi kunir bapak mu nir tinggi nggih tambahan Pak Lurah iki kok iso pas kunir Pak Lurah munir jos nggih Muga-muga direwangi pontang panting wong cangkring tambah dadi wong sing eling. Allahumma panjenengan kau Pak Lurah Pamong Brojo kaparingan derajat pangkat donya jadi dadi sarana pangapura besok iso dadi pangkating swarga. Allahumma takmir musola keluarga besar panitia abdi dalam nengdi mau ngubeng nengdi ndi mau abdi dalam itu kudune lenggah nenggone warong warung arepan kok usah ngisor longan wicahe mau lha anak buahku janjenan ya, kok Muga-muga panitia pikiran tenaga bondo priya urunan sing dintokno saking anak-anak rantau luar negeri luar Jawa kabeh sing bantu pengajan menika syuting sing dikencerna son sing dionekno terop sing disewa wabeh sing dituku ombenan diterno udut ngrongplek komplit ana Muga-muga Gusti Allah nambah keberkahan rezekine gampang uripe do tenang angsuran yo iso nyauru. Allahumma jamaah ingkang somo lenggah Monggo bismillah dino berkah jangkah metu ngomah padus barokah mireng nomo indo hasanah pun buka mana, tambah ana istiqomah doko ana le jamaah Mugo tambah istiqomah ling ibadah tentrem le omah rizki ini disok barokah turah dan meroh Mekah Allahumma anak soleh soleha, Allahumma ya Allah umpama kapal ana ta ing telenging samudra digondeli jangkar diombang-ombakno ombak iki perahu ana sing ombak-ombake banter ana sing nganteng ana sing praune ngantek ra karuan melu obah jero ning sini maksudne napa Romandun iku tak gambarno prau ana sing mobat mati. Boko esuk ngaji awan ngaji bengi ngaji ana sing awit subuh turu terus anteng ora bablas ngerti ana. Nabi yang panasnya kaya ngene kok. Lah niki dina sing jenenge jangkar mulai digulung alon-alon-alon meh sedelok engkas perahu niki mengko bakal ninggal ninggalno kolom jenengan wujuding perahu Ramadan. Ayo panitia-panitia dalam gelar waro ning arepan kiai ben dawa umur gampang riki do cepet kaji. Ayo we. Eh, lek eh. tuku seragam murunan kok. Ana sing lunas lha Ayo papan. Nah, golek nggon lek. sing penting kowe iku sing tak dongake liyane ngandel ora udu kok. Wong wujud tak ngono Pak. Ya Allah, iki jangkar wis mulai digulung, kapal mulai ning Iki pun 13 dina malam 14. Nggih, Mbah. Mung kari pilang dina perahu jenenge Romandon bakal ninggalno kula panjenengan dika mau-mau. menungso ki ngerti apa sing tersurat tersurat, baguse mulyane Ramadan kena-kena kabeh dijaluk Ramadan sedaya saking mulya umpama langit entuk ngomong bumi iso ngendika swarga sing pantes ngleboni ya wong sing poso Allahumma Ya Allah Gusti orang legi Ulang sing mulya penuh ampunan, penuh keberkahan, roh rahmatipun Allah, roh ridhone Allah, mim niku mahabbatullah tresnanipun Allah sayangipun Allah nduk niku Allah dipun tanggung dening Gusti Allah ya eh, yayak yayak sing apik ya. Heeh. Muga-muga tuk kaji kabeh kula tuh Kula udut dhewe-dhewe tak. Nah, mon udut riyen tapi kabeh ya. Ya Allah Gusti, muga-muga cepet kaji ya Allahumma. Lagi neng ning mburi ra nggon pisan. Umpama ning dhuwur ana gunane tak unggah kira neng. Wis terlalu untelan prowong ora pada kene ora kira kabeh tengah to. Selaman gue mesti ngono ora apa-apa. Disote lagi itu sing didol lagi. Ya Allah, kan si Nabi ngendika ngeten. Pun alon-alon bedina turu apa ora kesel, bedina ngledak apa ora pegel, ra ya saiki wis enom jijir enom jikon, sekolah wis dijagakan yo. Among kae mulai sekarang masuk boten mawon boten kaya biyen ana ngliwet dhisik Sampai ibu-ibu, bapak-bapak monggo ngliwet ndak biyen. Saiki pun mboten usum sembarang pun kali ngecup mawon. Sakit kok nggih mboten? Mila monggo pelan-pelan ya Allah kesehatan, kesempatan, umur panjang, durung mesti Ramadan sing winking kula jenengan iso menangi wulan Ramadan sing kaya ngeten iki berkahi sing didonga, donga, donga, panjang umur, panjang umur menangi Ramadan, Ramadan, Ramadan. Amin. Allahumma Wong kangelan untuk bayaran kerja untuk gajian nandur yang mundur, nek orang nandur ya orang gunduh ad ah, dunia mazroah iki dunia tanduran kowe nek nandur yang munduh nek orang nandur yang orang ngunduh dene ana wong ngunduh kok orang nandur kuwi maling Wong orang ibadah kok pengen swarga kuwi orang mungkin ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum wa sawyauma la tadzi Yaumal la yaji walidun an waladihi wala mauludun wa jazin an waladihi syai'a. Eling-eling menungso. Sira kabeh dewedi nang Allah nindakno perintah ngadohi cegah nang pangeranmu kabeh. Lan kowe wedya besok ana dina. Ana pak ora iso nulungi anak, ana anak ora iso nulungi bapak. Iki nafsi-nafsi kamu kamu kowe nek gawe ya entuk bayaran, kowe nek kerja ya entuk gajian. Ora iso ngedukno amali wong tuwa nek kula jenengan ra nyambut gawe ibadah ora entuk apa-apa. Nek pakane poso, makane poso anake udut ning kamar. Nek bengi entuk melu mangan sarok karo anak karo pakane ngono-ngono ya Allah iso-iso ning pasar depek gendandul ketok sikile. Mulih gayane ida itu ida itu ae. Tak ora crita ora masa. Ya Allah kusi, apa meneh wayah ngedos panen panase kaya ngene. Eh, wong bentet do ngluruk ning gonku nggo gembes gede-gede. Tatapi dari wong kuning kene ya. Mbok wong iki Ya Allah Gusti, Ramadan 29 dina le muka kok 28 setengah jajal. Ya Allah Gusti, muga-muga waras. Amin Allahumma. Monggo niki dipikir kali dia kenangan. Ya Allah Gusti, ayo bareng-bareng sak keluarga pakane poso anake poso ibune poso sak keluarga bareng-bareng nandur agama ora agama kocar kacir ben urip iki ora kocar kacir akale yo mikir atine do pikir eh sak keluarga selamat merokok bareng-bareng lebu munggah swarga Allahumma likulli syai'in sikalun segala sesuatu perkara itu ada alat yang untuk mensucikannya Mergonopo napa ora ana suwijining sing resik terus tanpa reget mboten ana mboten enten kadang-kadang suwijining dino perkoro, ki mesti kadang reget kadang kotor nggih napa mboten contoh umpama omah kotor ana alate jenenge apa sapu omah kotor disaponi Omah gendeng disaponi abot enteng dilakoni. Eh sedina ngantek padelikur dina sabar paite kaya ngono. Sabar pait kowe pait nimbang empedu ning buah manis kowe kadya madu apa wujude swarga digiring kon mlebu Allahumma. Niki monggo ya Allah. Mobil disampolin dadi kenceling. pakaian baju kelambi ring dicuci itu dadi suci rak perkara lah sakniki napa alat sing kangge ngumbah ati kula jenengan menungso saka lafal man nasia man kuwi artine wong nasia artine lirwa luput lali dosa unen-unen Jawa menungso menus menus sing kakean iki le ngumbah nanggi napa zikrullah zikir nang Allah Husunul mukmin salah satun tameng benteng sangka pangriduning setan la tadkhulul malaikata baitan pia al kalbu omah iki ora bakal dileboni malaikat nek omah iki iji ana asune kibriya sombong gumedhi kumetak kementhus kemuci sok suci rumangsa swarga ngelek-ngelek wong liya kaya api-api iki sing iso nambani napa siji masjid musala diwali kanjeng sunan kali jogole si romo menyang si romo kuwi artine si ramo kuwi aduso menyang solo lebar adus menyang masjid musola sholato oleh-oleh payung salat sembahyang iki kok sing kena mbok gawe oleh-oleh besok sowan nang pangeran omah tinggal lunga bojo digenteni tangga sawah dadi beras sangmu oleh-olehmu salat dadi payung ning ora-ora maksar majentis karepe nek wis Allahu Akbar mbon niki wis jentit sampeyan yo aja polah aja bae nek jentite bapak kowe polah Nek wis muni Allahu Akbar, niki wis jentit aja polah aja obah-obah. Nek obah-obah medeni Wis sembahyang dipolah obat, wis takbir kok ana tamu kok dibigaran-arano. Allahu akbar. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kana butuh iya kana saya. Sampeyan iki lho piye? Nek wis jentik aja pola, aja obah-obah. Nek jentik iku jenengan wis mulai mati senajan kowe urip, mati sak jerone urip tong ana jotos menengae digodho ora pola, ora obah-obah. Nek wis jentik kok mlaku-mlakune obah ping telu iki bakal kaya bocah dene yang urip golek, ha? Jadi nek wis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah perbuatan sing diawali takbir dengan rukun syarat tertentu dipungkasi salam jenenge salat sembahyang. Jadi nek wis salam berarti wis lebar yang urip meneh nek wis urip salam monggo buyar golek ridaning pangeran golek duit sing ra entuk ning Hongkong ning Taiwan monggo ning gone endi adol buah-buahan wis arep ning gone manca negara Lampung Sumatera Kalimantan monggo sing ora entuk sapa golek duit sing akeh sing doko nikmati digawa lho napa sakit yang iso umroh nganggo duit kaji nganggo duit bangun musala nganggo pengajian ini yang nganggo duit Wong iki sansone teke dhewe yo digowo-gowo rene dhewe, yo diunek-unekke dhewe, lebar yo gowo mulih dhewe, yo njaluk dhuwit. Wong ngenteng ngene iki yo njaluk bayaran. Lho njen apa mboten? Mlebu masjid sarung klambi ngene iki yo kudu sarungan klambenan, tuku nganggo dhuwit. Mlebu masjid ra sarungan, eh, tata kucing. Lho njen apa mboten? Nek wis urip golek dhuwit monggo. omah dibangun nganggo duit tuku meja kursi nganggo duit udus ngene iki ya nganggo duit tuku amben nganggo duit dhuwur amben iki ya njaluk Nah saiki mung mbok keloni, duit ora mbok kei. Pamitin ning pasar tuku transi. Lah kok terus minggat ora bali. Sapa kuwi? Teko ora wong istri? Endi wong istri endi? Sri tak kandhani ya Sri. Sri, tak andani iki dina gara-gara duit akeh wong frustrasi sing sugih stres sing kere stres nek kira-kira melang diseri ya Allah Gusti milih waras Allahumma Asuke nek penyakiten kilo gawe apa to Sri mobil anyar bokonge mudunen 8 piye lan linggei sate rong karung ngono kon bayar kaya iso wong sugih dhuwite akeh ora wangi mangan darah iki Empeng mlinjo rong trek ngono kon bayar ya iso wong sugih dhuwite akeh ning ora wani mangan Mau sing penting ki waras kok yo aku nek delok tangga wong ora duwe tapi waras awak tak delok seger iki. Wong kerja ning ngene tanggane Daud lho yo kungkung sedina lho delalah bekakas ora medhok kok. Eh, eh, kok pikir eh, ayo saya utuh kok. Ya mau rotok coklat ngono lho. Aku lomo to Lah sing lanang jam 12 nilai ora bali, sing wedok ora terus ngirim ngono. Ngirim sego nunukan parutan kelapa iwak gerek plekan la ilaha illallah tegalan untuk kemangi di hotel golalapan mulai gembrojos kemringet. caping copot wilir-wilir semindi galengan bantalan bonggol gedang lah kok ya iso turung leketer mergo napa muka muka waras Allah An-Nabi An-Nabi sallu alaihi Salawat Salawatu alaihi Ini pemanasan ngundang malaikat tim medun kabeh ini nek ana selawat ngeten iki ana gandha selawat kaya minyak misik sing gandane wangi digandha malaikat malaikate medun goleki wong sing maca selawat iki disloping kabeh niki karo malaikat ketok kabeh sing kok senek loro sapa kaya tak wong sing barang kuwi aku ya Lha kiyai nek ora hayo mburi ra aman loro kok mi parmi. Nek ngomongi kaya iki Joko Goro-goro tenan ora asli Joko Goro-goro yo. Iki kaya aja ora percaya tenan ora asli yo, sing asli iki yo. Ini para pasukan akeh ta yo. Muga-muga panjang umur Allahumma. Annabi Annabi sallu alai salawat salawatullah alai wayana wayana lul baraka kuluman kulluman sallallahu Dendro, Kinakih Saya kenake kenake deh Salam Allah Muhammad Niki pelan kulon jenengan ya Allah Ganti solawat Ganti keberkahan Ganti pengajian Dikir kelawan Quran Siji musola masjid nomor loro wong sing mlebu musala mlebu masjid demit ora bakal wani bulit sing nomor loro dikir sing podon dikir alhamdulillah mangkola alhamdulillah yuftahu abu abu sama ini sopo sing lambine ngucap alhamdulillah lawan langit dibuka ya kuwi opo aku wis tau ngendika la in syakartum la azidannakum aku matur kowe syukur tak tambah makmur ning kupur bakal ajur Al-Qur'an pun cetha matur niki monggo iki sing padha dzikir ning Allah wong sing alim dzikir setan ora bakal wani mampir la ilaha il astagfirullah la haula wala quwata illa billahil aliyyil innalillahi wa inna ilaihi raj la ilaha illallah lahir ceprot wing apa orang duwe apa-apa ora iso apa-apa saiki bareng duwe apa-apa iso apa-apa kaya kaya areng wasani apa-apa kewajiban ora nindakno bayi cepro tangane wis gegem kaya-kaya donya arep dikejem sedoyo kok dhewe ora rumangsa nalika pecat nyawa tangane uter ngebiar gak ana sing digawa mboten enten mayit mati tangane gegem mudin ora wani ngedusi tempiling mayite tangane udar ya Allah Gusti sira lahir anandanya orang gawa apa-apa orang ngerti apa-apa Mbok yo doro mangsanana sejatine manungsa apa lan ino alal kafi kala kuno alal kafi kala kuno ibu ndomoso Quran setan ora bakal doyan alon-alon saestu kula jenengan ya Allah Gusti iki dina Quran ning gone atine wong dolim ahli wong ahli Quran doko pengajian ning ora padha karo perbuatan jane wong saiki doko nek dijak ngaji ning ora ana sing mlebu ning ati muntak idune kiai ya ora dilakoni wong edo pinter nanging ya ora bener malah akeh sing do keblinger anake seneng ngombe homer pakane dan nomor ana sing ahli ilmu ning kelakonane kaya ah, assalamualaikum kuabe doitan watu doitan akeh kabeh iki jaman-jaman watu menungsoni wis duatine atos kaya ya Allah pengajian rame bludak wonge muntrak ibune kiai ini lebar pengajian ya rono bukti ini wis wis wis genah iki mik pinter sik ngono lho yo. Dinyetel ngepaske kok piye. Ibu mengantuk napa dereng? Yo ngantuk ya. Melongo ya Allah titi ya Allah Gusti. Mbok niki pelan-pelan. Ya Allah Gusti, Quran ning omah ana Quran cukup ning dhuwur lemari kena debu nggo pajangan. Jeruni Pak ning anake, makane ora ana sing do maca Quran. Omahe panas ora karuan sing dolan isine mung setan, omah isine tukaran. Ilang keberkahan mergo ora ana jero isine Quran. Ya Allah, rajulun salihun fi qaumisuk wong-wong apik kiwa tengene akeh doserik. Kandang-kandang pengajian malah banyak rintangan itulah zaman saya dan aneh iki dino masjid-masjid tempat ibadah tuh dibangun gede-gede musola dosai speaker sing andan banter suarane nek romandon maghrib isak teuntel-untelan terawai tapi nek subuh tong tong tong jari kurang seru ana kentong malah mapan sing muni ya kowe dhewe الذين إذا فعلوا فاخشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم Niki ngadeg mboten apa nggih? Ibu ngadeg seneng, Bu? Nek mboten ngadeg mboten seneng. <laughs> Pun, den ketok kabeh kursi ra iso muter wong ning ngono ning ngono suwe-suwe boyok sing pegel kok. Pun, tak muter dhewe ngeten iki. Alladzina idza fa'alu wong-wong akeh nalika padha nglakoni fahisatan kejemberan, kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, perzinaan iki dina saya Kemaksiatan, kemungkaran pun edeng-edengan. Ora joko ora prawan tuwek ora ketinggalan. Sandal teklek ning kilang tuwek-tuwek yo CS. Lho nggih kalau Ya Allah, nek Ramadan rodok kukut kemaksiatan ngamuk. Ormas-ormas pinggir dalan tapi nek liyane Ramadan ya Allah. Kutha gede tulisan padang, tulisan petok-petok ketok lampune karo kenang jero nindang dutang. ngombini oplosan karo jogetan doyong gondelan perawan mlebu kamar tarik lawang telung atau sewunan sing serodo elek pedotan jam telung saya ketemu kok kan Dukuk pengalaman mentok ya ini jari ini lah kue lah aku nunggu aku tapi kue ini kaya lah ini ngawasi kanji kak dihapur to di suki di lah iki loh Nek wis kaya ngeten iki pageblok mayangkara penyakit angel tombo mergo donya wis kebak dosa. Dosa iki Jaya Kanjeng Sunan zaman wali Kanjeng Sunan Kalijaga mbiyen jaya asli Hindu Buddha pancen ora ngerti dikandani langsung dilakoni ah, wong jaya jaya asli ra ketang rame dicetoke muni ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum kanca ya kayu bu ya kayumu ya kayu bu ya kayumu lu ngono kok mandi kok nggih mboten mergo nganu kiai jaya asli lah jaya saiki modern kok modele saka tembung basahat mudirun nek diwaca Arti mudiren artine glibet kuwatan botek ngeres kokro sah saiki eh sah ini niku nek dikandani kiai protes ngeyel kok nggih napa mboten Ya Allah Gusti, jane akeh wong pinter cethole maca, ora pati dumandi donga mergo wis akeh dosa. Penyakit biyen gampang masuk angin klungkerokan waras suki sukini. Lukas mirahi parmi biyen masuk angin plu karo waras plu saiki. Model-model ana plu burung. Merta burung yo. Manuk yo manuk. Pinenane kula niku ten tak waca niku gara-gara keracunan iwak manuk yo. Lah kok iso mlenting ora iso kempes sadurung sangang wulan kok yo. Gelang ora sah kok. manuk iki dhewe maneman mergo mlenok yuk. Kuwi ditutupi dititipno kiai, anakmu ben dadi santri ngono lho mi parmi. Bocah saiki kentire ra karo nganggo rok sak dhuwur dengkul bonceng mekakah sisan ra totol manuk bekakasir. Ya Allah Gusti, model-model baru saiki pluni ana plu onto, plu babi, Ibu meres virus iku aneh-aneh HIV nyerang sak donya virus jenenge apa AIDS AIDS ati anune i itu di digunakan eh sembarangan anune itu digunakan sembarangan Ya Allah Gusti mulai iki Audolamu anggusahum kedongan ngoyo karo awakmu dhewe to coy. Kowe ngombe sing rada biar mripate nganggo jae sing panas wah seger rasane. Rada ngantuk kopi biar cetha padang pendelenge. Iku ora aku njaluk kopi iki ora. Biasane ana. Oh, Ayo ngomong ngene tak. jahe piyar lho ngono ki rasa apa jahe ora cocok kopi ora seneng ketok e teko ireng jere kopi jebule ki cengyang whisky campur banyu aki goblok dadi siji hadi ombe apa ora mripili to di anakmu kuwi iki dikandani Aldo lamu angku sarum ayo saiki zakarullah bulan Ramadan digembleng rino poso bengi traweng dikir Quran sing diwaca wastaghfaru lidzunubihim istighfar senajan dosa yang untuk ing ke gedening gunung lir kablete sing udan akeh dosa ije gede pangapura Gusti mau kawasa wa mayaghfirul dzunuba ilallah nek pancen tobat nyoto orang beli dosa sing kelewat kadaluwarsa rasa getun nelongso istighfar lambi sing diwaca tetep di ngapura mulo rino poso traweh entuk rido sesuk kembali suci idul fitri gak duwe dosa Allah Roma Ya Allah Gusti setia umur ira setia dosa ira tambahlah kepadanya dilebur semua dosa Nah, mau ramat betul iki kepahitan kopi ora ana gulane kok ngamur kok ajen padang kok ya ilmu ngono ya dikek gula kok kepahitan sing ngelik lu sapa kopi cilik kok koyo ngene ta ya Muka-muka cepat kaji Allahumma Buatan-buatan gojek ya Allah Di di di di pasang wa Allah Wala istrimu kurang aneh menawa kopine. Iya, iya, iya. Hakullah Ramadan. Poso dinapura hakul adani silaturahmi panjang umur rezeki gampang urip makmur silaturahmi panjang umur rezeki gampang urip makmur Salam alaihi Salam Thank you. dapur dosa sarate walang yang siru ojo dululung dululurung ojo mbok pol polake duren duren roti roti bien bien saiki nyambut gawe sak kumpul bucu sak jeblose jagong sak lempoe ning aja ngantek lali sujud nang pangerane ngibadahe salate nyambut gawe ya nyambut gawe ning kanggo golek ridane Gusti Allahumma Allahumma Wahum ya lamun mergo kowe iki saiki wis ngerti dikandani kiai umpama ana wadah ya digawa wis wadahe ditembeli jadi disapinata fa inal bahru amik ayo dipun tembel praune segoro iki jerune sapore ayo dipun tembeli wadahe dipun tembel bleken tak kandani yo iki mangko Ayo tak dilasi kepahitan ayo. Ditembel wis rapat wadai, saiki wis padu-adu metu griya, ngrungokke woro-woro, cah nom-noman anak rantolan panitia sedaya musola al-hikmah. Nurul hikmah, ngejak barokah undang mau itu hasanah teko kuping rumokno mlebu kuping tengen tutup ana kuping. Apa menah kok kiai ini Joko Goro rego iki golek ana ra kuwi rasa ayo saiki padha golek rasane dingi-dingi rasa salah ben dadi genah rasa lali ben dadi eling rasa maksiat ben dadi tobat rasa kemintar ben dadi bener golek rasa tentrem rasa adem rasa ayem sing rawuhna tentrem sing teko adem kabeh sing rawuh ayem tentrem amin Allahumma Allahumma niki monggo pelan-pelan dipikir diangen-angen kerawitan ditoto sangka ucul keruwetan ruwet kerawitan sangka lapal keruwetan ruwet iki ben ucul kaya piye ya iki wis apik musala di masjid dibangun gedine kaya ngono wonge durung mara kerawitan dilir ngarepan masjid aku demak bintoro kanjeng sunan kali jogo ngreka daya bendi ditutuk jenengi kempol-kempol ditutuk akeh wong sing padha kumpul bareng ditutuk kempol kabeh kumpul kono teko kono teko ora mungkin kunir cangkring kiwa tengene melu teko ngumpul alhamdulillah piro sing padha teka patang puluh padha dungane wali malaikat siji do dugi piro sing padha rawone kisaya patekah sing diwaca tambah berkah iki desa kabeh sing rawuh menika amin Allahumma ayo saiki nek wis padha kumpul ngantek para kadang santono Adi dalem mandu woro-woro bonek no siter woro-woro muter-muter disiano lewat speaker Woro-woro tumpake mobil rombongan numpake motor diter bareng wis diter kumpul nembe ditabuh gong. Karepe ayo saiki mulai jagong. Mulai jagong lek kinilian sing dijagong ing kiai kelawan santri. jenengan dijak jago kalan kiai lata musuh wala walata tubuh karapan sampan go pulpen yora ya go buku yora ya mung tenguk-tenguk tok koyo ngeten iki khairun laka min aji alfi ganjaran ganjarane utomo tinimbang merdeka no sewu budak wa nadruka alal alim jenengan mentelengi kiai kiai mbok pentelengi ngeten iki khairun laka min alfi falosin tasodak tapi sabilillah ganjarane utama tinimbang sedekah sewu jaran kanggo perang sabilillah Allahumma ka alal alim kowe gelem salaman karo kiai, kiai iki tau salaman karo kiai ini, kiai tau salaman karo kiai ini, kiai salaman karo kiai ini, kiai tau salaman karo Kanjeng Nabi man sopahan man sopahan man ni dakhulal jannah tau salaman karo wong-wong tau salaman karo wong-wong tau salaman karo wong-wong salaman karo wong wong tau salaman karo ingsun Kanjeng Nabi besok ketemu aku Kanjeng Nabi nang suwargi kumpul karo para kiai Allahumma khairun laka min ibadati alfisanatin ganjarane lek utama tinimbang ibadah 1000 taun jagong kali kiai sing dijagongke napa jenenge saron saron iki barang sakloron sing bakal dijagongno kiai apa lapale sakloron Quran kelawan hadis niki mengkih bakal beber Quran beber hadis Iki sarong ora bakal cetok Kanjeng Sunan Kalijaga gawe laku jenenge Iqra bismirabbikal ladzi khalaq nganggo laku jenenge maca pat wacanen perkara papat Quran hadis kudu nganggo ijma kias ahlu sunnah wal ditinggali Kanjeng Sunan Pacul perkara papat aja ngantek ucul iki terus ditabuh surasane saron nang nang nang nang ning ning ning ning ning nang nang nang nang nang nung nung nung nung dandang tak dandang gul karepe nang nang nang ayo saiki mulai meneng tapakur ngrungokno oh iya iya bener sing diomongno saiki aku wis saya tuwa kakean ngerti-ngerti kok meh lunga romandun sedina rong dina telung dina tek ora krasa aku maca apa-apa yo nek romandun mingking aku iso mulo ya Allah kok wis dosa ya tuwa mbah hmm, hmm. Sanggone hmm, dandang kula, dandang gole ana, dandang ra ana. Aja dindi-dindi, aja sumaya-sumaya njegur masjid musala, tawajuan tarekah aja mbok undur umur saya tuwa. Aja tiru-tiru sinom parijata. Iki bocah-bocah ijin nom ijin dorosa. Seminggu ping papat menawa kira-kira ijin dorosa. Lah sampean ki wis tuwa, patang minggu sepisan wis ora Oh ya uye uye kebah. Hmm hmm hmm rep hmm, ngentot nengah. Lu ingin apa bete? Lu iki jentre kok. Ayo saya ingin neng neng gitu menang. Tapakur mikir ya Allah gusti. Iki sing tak lakoni apa, sing tak dosa ngopo, umurku wis kaya tuwa. satu tahun rak nono memondoni orang itu tantong gue sore semangan jaluk konco keno besok neng akhirat kurang sah garam jaluk sopo iki neng dunia mau ngimpi sahwa torono ngimpi jadi lurah limang tahun ngelir jadi bos borong Nglilir meneh jadi DPR tuh ngimpi ono sing jadi kiai jadi ngimpi iki ngimpi semengi aku bilang kon iki ngimpi semengi iki lo gimana Iki mau ngimpi taro Wah, pira suwene mung kedhet metro. Akhiratku sing salami-lami ya salawase-lawase lawas. nama majazuna wa muakibuna Ngimpi ning donya kok ana palase senek kowe ngimpimu apik kalau lenggah swarga. Hatine nek ngimpimu Allah monggo kula aturi pinarak wonten neraka. Alhamdulillah. Durang nopo nikmat sing wis diwenehno. Awake dhewe ya nampa, omahe ati kaya ngono, mobil 5, bojo ra mung siji 8 kaya Mbak Subur rondo-rondo. Ana kewajiban ora mbok tindakno alesane ana-ana. Ya Allah Gusti nikmat dipindah kek nang wong liya, diijoli musibah bentono, iku kanggo ngelingno. Nek awake dhewe iki menungsa, menus-menus sing kakean. Ya. kurang napa kurang napa bumi suburi kaya ngeten iki kembili sak kendi-kendi ganyong sak gentong-gentong tewel sak gudel-gudel Angger kowe syukur ra uripmu makmur lah wong dak kufur musibah lor kidul pesawat tiba motor mabur ana sing banjir lumpur ana sing gunung jungkur bumine subur dak kufur panen tanpa zakat zakatan sedekah buat ora karuan tayangan gonjang ganjeng dijajah buta dewa dewa doi dan mejo kor singgo buan balan kono sing jotos jotosan jago hingga hingga no buta ni jajah ora kroso sama dulu pabrik pinggir jalan kising duwi sapa buta luar negeri rakyat Indonesia ngemis negaranya dewa Gila deh, BBM sumber minyak ya Allah Gusti sing jenenge Bojonegoro cepu sumber kewedhe selangi ora iso ngolah sing ngolah sapa buta luar negeri rakyat Indonesia mau jadi satan nggih nggih nggih ere no regane BBM kok mundak kabeh rego mundak. harus nah, muni BBM mundak kabeh mundak ndok mundak gula mundak. Lengo mundak susu Nek susu jane kene tetep to. Ah susu mundak ning kene iki nek ngemu apa kene. Iki dino sing medhen mung katok to. Lho nggih napa Ya Allah Gusti, wis gunjing kayangan pejabat saya nekat korupsi pirang-pirang miliar luar negeri minggat rakyat ngantek melarat. Ya Allah Gusti, sing kere dhewe, sing gedhe mikir watuke dhewe, sing cilik diangkrik-angkrik, sing miskin disen-sen, sing kere dhewe, bumi suwe-suwe orek, menungsa do umek, dhuwur mangan warek, ngisor klepek-klepek, tuwa do ampek, ambekane do sesek, mikir akeh anake do ngombe narkoba, sing ati do klethek-klethek, sae wedok yo do ndablek, pecicilane ora mandek-mandek, senengane nek dimek-mek. melebar di mak mak weteng rasane bunek-bunek sego mlebu rasane nek sepulun jero ana jabang bayi tak ulek-ulek mbuh sapa sing utak utek Astagfirullahaladzim Jangan pura-pura Engkau bertakwa Dayan Tapi ternyata Berbuat dosa Perbuatanmu Selalu ingat Aturan agama Thank you. Serah kok saya. Kiai kewajibane dakwah diri manut alhamdulillah ora manut terserah. Tapi aku kawasian besok akhir hayatmu kau selalu maksiat. mau bertobat besok mendapat sayyidina Muhammad. Mula monggo niki pelan-pelan Quran. Nek diwadahi wadah sing rapet, mlumah sisan sapa wujude? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa wa mimma razaqnahum yung pikun wong-wong sing percaya wong-wong sing iman dina barang-barang goib malaikat swarga neraka kisapan percaya goib yuki munah salat nglakoni salat sembayang iku lir kadung momo klambi pakaian kuwi katoke kanggone wong Islam sahadat niku sepatune salat niku katoke Qobliyah Ba'diyah niku ben kenceng kathoke iku nganggo sabukan, tarawih niku nganggo sabuk, Idul Fitri niku nganggo salat sunat, niku nganggo nyabuki. Ana limang wektu ora nglakoni salat sunat kok dilakoni, iki jenenge sabukan ning ora kathokan. Ngopo lah dalah. yuk. yo. Jarang dadine. Niki monggo wa mimma miyum pikun sing dikai bondo dening Gusti Allah sing paring nang Allah digunakno ditasarufno kanggo golek rindo kanggo infak kanggo ngamal sedekah zakat iki resik resik bondoni dilebur dosani tolak balak pontro boyo penyakit waras awake seneng sing nampa sedekah zakat apa meneh dina bojo kulitku sandangan anyar kaya apa bungai limo duit sing dintokake zakat sedekah sing didumke bakal celuk-celuk kancane dijoli rezeki sing teko tambah saya gede amin Allahumma ning donya cicilan limo ning akhirat cetha eh ora tanpa hisapan malaikat megah nakon kakan sedekah ada mulus mulus nomor loro hmm, di blok no timbangan kebencian akeh saini papa jadi tumpahan kendaraan wa siratal mustaqim pak limo tadi payung ning ororo mangsar sedekah zakat penjenengan iki nomor limo dibangin bangunno omah intan mutra yakut ono ing suargo soldako zakat diimpatno alladzina yu'minuna bima umzila ilaika wa ma umzila min publik percaya kalawan kitab sing Kanjeng Nabi Muhammad lan sadurunge sukuk Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, kabeh sing diturunno percaya bil akhirati hum yuqinun. Besok ana kauripan akhirat yakin, ainul yakin, hakul yakin percaya ana kauripan akhirat golek sang awit mulai saiki dipikir neng neng neng nang nang ulaika humul muflihun wong sing bakal bejo jaminane swarga sapa rupane wong iman sing Quran percaya Allahumma Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ana wong kafir niki dikandhanan ora dikandhanan diwedeni ana diwotak-otan kok diwedeni wis ora ana gunane iki ana barang apik ra pejane ning dikurepke ora bakal iso nampa pidhato hidayah omongan pengajian dilekno lambe selumpang merang tipis-tipis oleh ngandani khatamallahu ala qalbihim Gusti Allah ngunci mati atine wa ala sam'ihim wa ala absarihim pendelenge wis picek ra apa-apa kuping ra iso ngrungokno Ya Allah Gusti khatamallahu ala qulubi wa ala sam'i wa ala absarihim Risa wa lahum adzabun adzim siksa rokok sing banget panas kaya ngono iki na wong sing mengkurep Kerakep wa daerah gelem ngrungokno apa-apa e poso yo ya mangan biasa eting ngantai ora Ireni iku mung entuk nikmat ning donya akhirat ora entuk bagian napa-napa, mula awake di dilumahno Quran diwaca. Muga lawan meneng swarga Allahumma Urip tanpa agama, manungsa tanpa busana, mula ngerti ya, ayo padha ngaji ya. Urip tanpa agama, manungsa tanpa busana, mula ngerti yo ayo padha ngaji yo mula ngerti yo ayo padha ngaji yo Tak boleh ni nak musiknya bingung aja le. Semangat guys mulai panas nih dok. Alhamdulillah. Mbah, mangke sing dandang gula sabar, Mbah. Mangke caping gunung, jenglengan, mangke Mbah sabar kita Mbah nggih. Sing tuwa-tuwa mangke rada wong sithik niki tak murusi coro-coro sing Mbah sing nom-nom sik, Mbah. Soal wicore ketemu nang suwargo panjang umur Allahumma. Marhabi wis. Allahumma entuk teko malaikat gawa rahmat entuk nikmat kabeh amin Allahumma iki nembe neng neng neng neng nek kula jenengan kabeh padha meneng tafakur mikir ya Allah iki dadi wadah dingakno aja dikurepno kaya wong kafir aja mbok ireni ana meneh wa minan nasi mayaqulu amanna billahi ya Allah wa bil yaumil akhir wa hum bi ya Allah yukhadi'un Allah wa ladina amanu wa ta yaqtahuna ila ya Allah kusti Dek bujuk awa dewi, bujuk gusti Allah yang paling doa menungso, ini yang muni percaya, iman yang ngerti Quran yang roh, iki gambare wong-wong munafik jan jane wadahi melumah nanging bocor ngisore nek dikandani yo nggih nggih nggih ning ora kepanggih ora ditindakake iki luwih ngeri sare timbang wong kafir mulo ayo ditambani manahe dhewe-dhewe, orang usah goleki saleh kancane, aja ngremuk-ngremuk wong liya. Awak dipun bosok kakan dosa, ayo neng-neng-neng mikira, nek kula jenengan do meneng-meneng-meneng dadi ning-ning-ning, kabeh sing dipikir meneng tapakur jadi dadi atine bening supaya bening kudu zikir alladzina amanu wa ta'ma'innu qulubuhum bi dzikrillah afdalu ma kuntu anna wa nabiyuna min qabli la ilaha il la ilaha il jadi monggo kali dipikir kali diangen-angen ayo somon pikir setan ora bakal mampir iki beranjang pungkasan iki coro perahu romantun mual badhe ninggalkan kula jenengan dina akhir ikun minanar selamat songkos siksa rokok beranjang lalatul qadar sewengi foto karo seribu bulan seribu bulan foto karo telu tahun ngibadah sewengi foto ganjaran ibadah 80 puluh telung tahun dino ganjil di beranjang yakin bakal tiba iki laylatul Qadar sesuk malam selawenan sholat tasbih di beranjang anggar ngelakoni sholat bengawi tanggal siji nanti tanggal songolikur mesti untuk laylatul Qadar Allahumma jadi mulane ono malam Quran, malam Lailatul Qadar, nanti Nabi Musa ya Musa ini apa itu umat Muhammadin nurani kata lam yadurul matani. Musa, aku ngai lampu, ngai obor loro kanggo umat Muhammad supaya man ora man wis ora kepetengan panggonan loro obor kali menika napa ya Rabbi obor loro siji nurul romandun romandun iso dadi lampu pemadang nomor loro padani Quran iso dadi lampu minggu di petang dedek ning alam kuburan karo besok dina kiamat oro romasar sing iso dadi lampu obor oncor rupani romandun lan Quran amin Allahumma kiyambakipun Ramadan senajan to turu wis Ganjar, tapi kiyambakipun jengkal mata ngeti kula nek ngantos kiyambakipun dipun siksa kula ingkang boten trima umpami diobong kula ingkang mateni umpami dipun rate kula ingkang nguculi umpami kula ingkang menawi dipun godhog kula ingkang badhe memengi niki kurkan nyapaati Ramadan semua uga Diambai ngelang luwi sedino Orang Orang darang mencurang ngombi Orang kelon padahal mantan nanyar Kaya ngono kaya demi kulo Ya Allah Gusti Nek ngantos dipunobong kulo mboten terima Iki sing jenenge poso Dadi jalmo menungso Sing buaku Ngewanteng Metu teko kuburan wis Yang ngorang padan Kelengken Jeruk gede-gede Sakopi ini Raja kena ketang Kurang gulo Lah segar sak udute nyapi sembarang ning gone tangi turu langsung ana wong bagus ganteng jenenge Janoko. Janoko artine jannatuka, artine suwarga. Permadi ngati-ngati nuntun dijak nuju nang suwarga unjuk anti Urung nanti dipangan ning kene engko diterno mrono. Nggih Iki rukun Islam sing nomor 3. Pandowo sing nomor telu rupane Arjuna. Arju niku artine pengarep-arep raja ya Arju. Dikas lungguhi Arju, Narju, Arju pengarep-arep naja selamat. Nek kepengin selamat ayo manggone kasatyan Madukara. Madu artine dawa, koro arti artine maca Madukara. Ndawak-ndawak mulai maca Quran. Nek wong sing ali maca Quran bakal dadi janaka besok munggah suwarga. Allahumma digambarake janaka ndi janaka ne iki lho wonge bagus wonge ndingkro alus wong poso wonge yo alus nek ngendika yo alus mergo wis kaliren kok yo lho iki napa mboten ngono alus nek ngendika ngreksa muga napa kudu permati diliwangi ngleh luwe sedina bakal ganjarane poso nek ora sanjaga lek ngendika iki kudu dijaga lek ngendi kaya kaya ngene iki e gambar ning ditulis dibentuk niku gambare tulisane Muhammad Mim Hadal iki Muhammad iki sing bakal nuntun jalan selamat rupane Kanjeng Nabi Muhammad gawone Islam I S L A M I Isa S e subuh E luhur A asar E maghrib I ingin E selamat E laksanakan A ajaran E Muhammad Isa uripe kepenak ora bakal ngayak-ngayak subuh imane tangguh panen dadi wong luhur uripe makmur ngantek besok ning alam kubur asar nyeganai mungkar urip ora bakal kesasar maghrib angger tertib insyaallah urip angger tertib urip iki mumpung isih urip. Amin Allahumma. Janaka iki Pak Ami duwe bojo jenenge Dewi Dresanala. Lafale Darosanala. Darosa kuwi deres maca tadarusan. Eh eh eh ning masjidmu salat dikebaki Quran, mauludan perjanjian selawatan. Yuk mauludan muslimatan maca selawat ora bakal melarat donya akhirat Allahumma Baca salawat Nabi Allah Nabi Muhammad Baca salawat Nabi Nabi petunjuk umat Baca salawat Nabi Akan dapat syafaat Baca salawat Nabi Mana dunia akhirat Nabi Nabi Nabi Nabi Muhammad Nabi Nabi Nabi Nabi Muhammad Mata kendang diulangi ketiplak ampe di kendang dan lu dewi-dewi dipaske. Iki lho, iki contone eh dersana la daro sanala. Nala ki songo lapale asline nawala azra ala wazni faala. Ubdilatil wawu alifan limu ku ya tak dapat kadang mutasasin pasro nala artine merkole daro sanala wong sing padha deres maca Quran nala merkole bojo ganteng jenenge Janaka munggah suwar. Angger bojo kok salehah ya Allah, wong sing lanang tetep bunga. Termasuk wong bunga nek bojone genah, kiyayu alim dikir, wong sabar nek bojone ngamukan bakal bunga, susah kelis mati. Wong bojo sangar kakar karwan. Lho ngono iki asmirah sedene parmi pengen swarga ora kowe siti. Nek suaraku swarga karo wong lanang, arep masak ngono ki kondo, pamu kenging masak yen apa Sampe nek masak takon bojo ora yo. Ora urusan gelem yang ngene iki ora gelem semu semono lho karo arep arep tetep mangan. Lah kok masak ora takok. sing penting kowe seneng aku dikelola pelaku masak ngono kuwi mangan ora ngejak bojo kok iya bojo iki disiapno ngugas sahur sing sabar cekap jempol Pak sahur urung tangi munggah kentol Pak sahur kentol tangi munggah kempol Pak Ngomong oh, yo sing sabar ngono to yo karo garwa, sing siji sigar, sing siji dowo. Ana sigar ati kok yo iso Atau wong kabeh piye? Sak maksude sigar kanggo wong lanang, wong lain wong lanang lagi nyigar wektune lek nyambut gawe, lek kanggo bojone mbok ibadahi. Kaya ngene lek mikirake kesel anake wong wedok kudu dawa maneh, dawa pikiran, dawa pinemune. Sing sabar ngateni garwa, kunjukan siapno ning meja, dahar nono kurang apa uji kok eno. Bar salat isak wedaan, bar traweh, jampi sayang wong lanang No. Atus ati nek jaluk becet ora apa-apa. Wong Kanjeng Nabi yo ngendika wong wedok nek kepengin swarga disunatno tawa-tawa. Sing ora entuk kira awan poso bengi ora apa-apa bar trawe wedakan rasa katokan kekno. Allahumma Nang ngono dikandhani ta. Mutu wong lanang kudu sigar lan Jawa. Ngono lho yuk. bawa pinemune wong wedok niku yuk aja ngamukan karo wong lanang ora kecap wong lanang wong wedok lambene dalan karo mang salaman karo bojo dicucuk tangan. jenengan sampean kali bapak nyucuk tangan Bu Ya Allah yuk ngambung tangane wong lanang gandarane padha karo nyucuk Hajar aslat menek kok bojomu ireng aslate nemen yuk diusak kok yuk setahun sepisanten kula dicucup dina bodho sesuk jenengan nek dina bodho sungkem ngambung dengkule bapak mboten Bu ngambung dengkul mboten Pak pengumuman wong lanang-lanang sesuk bodho nek kepengin dengkul diambung wedok gampang Pak duit 100.000 selasi tambah ke dengkul Wong wedok ya ada wang abang sayang tanpa wang abang tendang Apa ngono to <laughs> Kaya-kaya ngene iki lho ya Allah Gusti. Dewi Tresnala karo Arjuna. Ya Allah, ibune poso, bapakne poso, anake sapa duwe anak jenenge Wisang Geni. Sangka lafal wasipun ghoniyon, wasipun kijembar, ghoniyon kuwi sugih. iki bocahe diterke ning gone kawat candra dimuka ditekno karo dewa nyong pak-pak kanggo walang tekal wong kali gede sawang sing duwe <laughs> nggih anakku kuwi nggih iki dewa diwan guru dewa ustad, dewan syekh dewan kiai iki bocah digembleng poso nang maca kitab nizan, kubro maca kitab tambi huruf filin maca kitab pirang-pirang jilik-jilikan fakul korib kasih patung saja yadul badiah hidayatul hidayah sing jilik-jilik iki digembleng para dewa ngantek dadi wisolan geni di wisane buta ngletek ora kuwopo geni panas kaya ngono diwang ngleh luwe ning mentelengi mata iki ora mati malah di tangan geni muripe dadi gedhe saka wisaning buta lan geni kawat candra dinoko sungguh lafal wasiun goniun wasiun jembar goniun sugih bocah kene digembleng ana kawat candra dinoko dipondhokno mengko kami sudo dinggone klambi tok suma bocah jembarno wong tuwa ngangkat derajate wong tuwa nyugih ngelirikno wong tuwa munggah kening swarga pakku bapakku ibuku eh dewa-dewa penggawe gendak sintala karo ibuku ibuku mbok pudha sara bapakku wong sing nyata bapakku tak gendong munggah swarga bapakku Bapak, bapak, suwargo, suwargo, Munggah suwargo, Allah mengatakan. Mengantuk apa jam rolas orang ngantuk sampean eh bosok jamu asli lagi jam mati jam-jam kiai larang yang eh, Muka-muka berkah amin Allahumma. Ya Allah, mulo bapak ibu sakeluargane ee eh, eh, adalah kembang rawe. Monggo Mas dadah. Ayo muka-muka waras ora kurangan beras alhamdulillah wis Ramadan ridane Allah mim mahabbatullah nduk niku manullah tanggungane Allah aja kuwatir sampeyan direwangi ora kerja ning abot poso mengko bodho delalah yo ana lha mboten kerja kok utang sik ora apa tapi wae Allah Gusti ta ya ya wong ditanggung kok. Ramadan iku tanggung diri kok pun dadal kok. Sing asane Ramadan ra tau ana, Ramadan ya moro. Sing biasane kok tau mangan kolang kaling. Ramadan nganti temoto ning meja kolang kali kolak keblek karan nggih ta yo. Nah iya. Bujuk <laughs> kok rada ngece to. Niki mau pelan-pelan ya Allah Gusti. bos, saat niki alon-alon niki nembe saron. Neng neng Neng neng saiki ayo nang nang nang nang nang nang awak itu bisa menang nanti trawek perungun telun telan tasbih nanti laris kan jobo nanggu tendo rakamot musolat ya Allah Gusti mergonopo setani dibonco kari limang dino iki rapat setan-setan tak ada dino iki setan rapat ke sana Iki go rapate nalengka diraja mergo dibondo dening anoman anane iman. Iki sing jenenge agama direkayasa setahun digodha dicolong ning gone nalengka diraja. setan gawe geger ngalengko diraja sing jenenge Anoman Norawan wedi getih gawe susang dawana wapis tumpes patis tanpa tilas iki mengko mbuh jambira iki engko sing kuat enten ana ora kuat mulya sahur apa ya ora lempah yaine dian ora oh niki moga-moga berkah nggih Allahumma niki monggo ayo kula jenengan kudu iso nang nang nang nang menang-menang saka pangridhuning setan pengitangi nek wis milir aja ngetimburi sampean sampean nek wis tangi nek ngetimburi weruh bantal-bantal dadah kok iya sampean nek wis tangi aja ngetimburi bantal <laughs> ra sida tangi gelek tak meneh nggih mboten nek wis tangi langsung yo maksude ning gone kolase eh. lebar mulo terus unduh Lah nek sampeyan iki momong tangi terus ngeti bantal. <laughs> Hai, gletak maneh. Gak sida tasbih. Nggih napa mboten? Nek kula jenengan remu andon niku bener-bener nang nang bakal nong nung nung nong Nun jenengan mulya dilebur dosa panggonan cetha mengoh lawang swarga. Allahumma Ya Allah royan niku khusus swarga sing dinggoni kanggone wong sing do nglakoni poso. Allahumma monggo niki. Mula tabani kendang dang dang tak dang dang tak dang dang tak dang dang guru karepe ayu dang dang dan jegur masjid musola. Saya mau ure ratong lebu masjid, ure ratong lebu musola. Saya mati goning masjid, goning musola, musola masjid dengamu. Rumah lagi, ure ratong lebu masjid. Lah kok mati goning masjid, masjid dengamu, masjid, masjid. Kita menang. jumblek ora tau mlebu musala. Mati dipikul kokono mbok sing mati sapa kok. Lah kok ana kok ngene. La ilaha illallah. La ilaha illallah padahal uripe ora tau mlebu musala. Pengajian ora cocok, urungane mah malah nyak iki kok mati dipikul karo kancane gorene? La ilaha illallah. La ilaha illallah menggo gapura arep ning musala la sama kowe ora wis tak kandhani to Majite. niki ra yo persiapan to lho kok semene kok kaget kabeh wong ngantek di bulan baleni kok ya musolane lah. lah. kok kudu siap to sampean kaget kabeh wong semene kok kaget kabeh wis dikandhani kok ya persiapan ta ya ya Nek eh, ngaji ngene kok ngantuk ya lara wis bocah iki. Ngantuk sedelok kaget meneh kula kaya iki. Iki mlebu sapa iki? Musala ngono. Sapa iki? Sa'urite uripe ora tau mlebu mati gorene ora entuk. Musala ngamuk. Lah kok mayite jalan kok. Aku mau ya ora njaluk rene kok. Marahmu ngono mayite bungan sing sisan mayite ngene iki. Mula niki masyaallah nurul hikmah. Iki bakal ana keberkahan hikmah cahaya nek kula jenengan sirama menyang Solo oleh-oleh payung mondo mak jentik. Ayo ay ay megeget uga-uga sak dulito. lae lae la ilaha semar mesem wis ora samar isi ning donya ora gumun eh, kowe sugih bondo mung titipan tiwas korupsi gawe apa sampean omahmu 5 mobilmu akhirat ora mbok tindakno besok kowe apa ora entuk bagian napa-napa pinarakmu ning neraka tole hmm, la ilaha illallah Begeget uget uget begeget kuwi kenceng uget uget kuwi pola. Nek ana barang pola. Nek ana kenceng kuwi kudu pola ya nah. polahe kaya apa donya sing kenceng gondelan agama Allahumma eh sak julito eh boleh ojo nganti lali julit marang Gusti Allah asyhadu alla ilaha illallah eh, ngelingono kowe ngeleh luwe poso jebul uripmu iku ora mung golek imanan nyatane kowe nglakoni kuwajiban, senajan tiran-tiran kulkas warna-warna ora mbok dahar ora mbok pangan iki mergo dina Ramadan kowe ora kena mangan eh kowe golek mangan-manganmu kanggo tambahi tenaga magrib teko kowe mel-mel nambahi tenaga eh eh lah salah isak karang marani panggilan trawek nggih napa lho uripmu ora mung mbok gawe mangan, ning manganmu mbok ganggu nyambung uripmu, uripmu mbok nyembah nang Gusti Allah. Eh, kopi saya gedhe to, Le. Iya, iya, iya. Eh, Pak, iya, iya. Sing sing cilik ditinggal. Heeh, tidur ke tarik. iya, iya. Matur nuwun kaji kowe kaji. Heeh. Heeh. Heeh. Heeh. mula mula yo ger nala garing ulama wirine ongger nala garing sanga lafal naila khairin kowe sikil jinjit ati-ati ke mlaku nganggo suku ning akal mbok pikir yo ger ngetinen ene abang kowe mandek ijo mlaku abang mlaku 50000 yo lek Eh tanganmu aja tolong jipung dipotel iki kowe ceko ateges aja jual gawe bojone kancane kuwi wis duwe dhewe iki mung beda bungkus sing jerone padha eh, ora percaya bukake kok piye melerok mripate eh netiyo eh, barang sing nang golek dalan barokah eh kowe milik barang sing melok kasusu ndang kepengin muluk akhire dadi melak uripmu yo ngger golek dalan padang nggo maca Quran matamu yo ngger nggo golek dalan padang aja golek dalan bazi wae to Eh, ayo ger sambil santur tali wondo naik lahoirin golek oka Mas, mas, mas ayo podo ngaji Mas, mas, mas ojo mabok judi Kala putar sapodo ngaji Kape kan sapo tan sapodo ngaji Muruti kape tamu romo kiai ora enak menabuhmu kok yo sekeleh Take out, take out, hati-hati ning ngarsa padha aja sembrono. Niki aja mung milik barang sing melok kesusundang muluk akhire melake ila dalah sithik nek barokah alhamdulillah. Raketan cublek-cublek suweng-suwenge ting geleter anting-anting emas duit diler anger kowe barokah berkah gelem polah ra yo entuk berkah lah wong ora gelem nyambut gawe kepengin entuk kaya gedhe diplayune ngapusi kan. Ya Allah Gusti, raketan nyublek-nyublek napa? Sarate kudu jengking, sing dadi jengking kuwi dadi menungsa. Bagus rupamu, ayu rupamu, dengu dengan dasar bintang awakmu iki kowe kudu jengking mau iki dadi menungsa lebaran jengking tangan dilar mbok menawa ana malaikat lewat nyekel watu dublet-dublet suweng suwenge teng glenter eh eh eh mubeng gentenan nyekel dhuwit ku gentenan nyekel kok yu muni parmi tu pas merah kata jalu sukini sukini kan jane kan jane sisi kok mi orang sing ra gentenan kiai yo gentenan lurah yo gentenan RT yo gentenan omah yo gentenan karo anake sawah gentene kancane bojo yo gentenan kok ha bojo para dingi ra cocok pegatan gentene naroto, iya ora ha iya Naruto bosen gentene Sukibi iki ora ana sing ra gentenan bojo sing lanang mati nganti dipendem sing wedok nangis ra karuan tak nyiyang gremeng tangisono bojomu entek nolo mripatmu Tidak akan lama lagi kau akan jatuh di pelukanku, siap gendani rondone kok mi. Orang no sing ora gentenan ya Allah. Kabeh butuh duit, mambu ketundung gudel-gudel cah cilik-cilik gaji anak ngloyo, mambu duit ya seneng nangis gulung kuming pungi duit 20000 kelaket menenggak sido nangis, mate tuku bakso sing ana pentole. Pak ngaso ketok kon jebek. sik rumono Kan lawange mengoyo, tak ngaso ketok konjebe. Iki pikirane terus iki jampira ta iki mau. Kan lawange mengo, tak ngaso ketok konjebe. Oh konjebe tok angen aku teko endi? Ya Allah, sapa guyu ndelik korupsi pirang-pirang miliar kecekel KPK ketrek polisi di syuting ning TV ujen guyang guyu kentel kuwi ya. Sirpong dele kopong ya Allah. Mbok klumpukno nek zakat ra ngetokno kopong rentok apa-apa kuwi. Astagfirullahal. mula pengajian kaya ngeten iki digratapi dhewe-dhewe ayo ora ono anak nulungi bapak-bapak nulungi anak nek gelombange ora padha mulane kudu padha gelombange nek 103,7 FM ragune dangdut ning kono yo dangdut iki iso dirasakno pakane maca Quran anake iso maca Quran wong tuane ngalam kuburan anake tahlilan ya Allah kaya apa senenge wong tuwa entuk kiriman Allahumma Lana anak ya Allah dan rambut semiran abang kaya BNT bule mung di AC. Dompet rono sini gayane diranti sing nyolong sapa to lele. Kuping kaya ibu tengkleng di ya Allah Gusti laku abang karo begadang jangan begadang tak takon saku ngene kok. Ya Allah Gusti kene tato kala jengking kene kok dok jengking wah edian kok. Ono sing srodok geng ning Islami kekerit tato gambare masjid kok Wah Islam ya tato gambar masjid ya. Wah hape mentok wah saya masjid ya. Lagi masjid di masjid kuno ya. Oh hape mentok. Wah menanam geger kalau gambar masjid ngaji ini kalau gambar beduk ya. Pesannya nak ambil kalau prosok ya. Lagi kalau gambar apa tuh? Gambar beduk ya. Lah gambar kok mau beduk toh? Orang nak gambar itu apa? Oh ya Islam ini tabu itu kan ada ini kuya. Abu saya nak kokro ya sama enggak punya jajah. Pinter ngomong sasa iki niku protes kadang kiai iso ngeyang Pak. Lek salam iya. ya. Iki nek sembahyang rak yo iya madhep ngulon, madhep kiblat. nggih ya. Nek nguyah ngono iki aja madhep ngulon, madhep kiblat madhep kabeh kira elok. Ora madhep ngulon ya, tapi tak endok ngidul kok ya. Awang lanang iso menggo awang wedok kasar tapi. lu ki nek kokro lha kuwi piye wong dalan ya dicor separo lewati ya gentenan kok yo. Ya. macet rodok dawa lu sopir truk medhun kok bareng medhun iki ban truk iki juyoi dhewe tak elekno napa kan banmu kok mbok uyoi penawe kok iki yo iso jawab sewoke mung nganggo obat kok oh, obat tapi sakit Ya Allah Gusti, bocah ini orang tahu ngaji ya kok ngene iki la ilaha illallah. Eh, sudah nomor Quran cekelane HP. ya Allah Gusti, iya. Hujan turun lagi ya. Aku gak bisa tidur bayangkan dapurmu yang Ya Allah Gusti motor setater, wah ngaburu bes eh, ngabuburit dulan-dulan wae ngentai sahur malam minggunan Ya Allah Gusti Joko perawan sekelan bangken kenceng ira karuan motor jagrat no pinggir dalan nenggone petang petengan sing wedok jeneng boncengan sing lanang medun karo ngambu ki aku kok Ya Allah Gusti rayuan maut ya Allah langkah wong dengan dengan sedamane nang dunia sakalian senajan manut kentil lah bocah ahli Quran roki romolu sing pati songo aman Allahumma sing lanang edan kocar kakir sing wedok jangan lakukan itu Tuhan kepadamu Allahumma Mas aja kaya ngono ya Mas, ngono yo ngono, besok nek wis entuk diri Pak Penghulu, seutuhnya diriku hanya untuk dapurmu. Lho. Anak, amun sing wedok edan sisan ya. Wis kok diremek-remek tangane salaman, kita mung salaman setrum karo setan ndret ndret ndret. Ati piku king gurita, awak piku king gurita, aku piku king Dijamin meteng saudara-saudara. Muga-muga waras Allah. Tutupi nganggo alkor. Al-Qur'ane dadi waca aja amung agawe pajangan. Maca isa Allah besok sahabat bulan ini ngasih lanjut yang suwi-suwi kesel kok ora krasa. Ngantuk nopo dereng. <laughs> Ora ngantuk ngantuk apa yo ora lempok. Terus saiki lho. Pelan-pelan ya Allah Gusti, Semar wujute pono kawan pono kiawas kawan kuwi kanca wong sing kepingin dadi Arjuna munggah janaka kudu manut karo kanca lekinilikan karo kanca jagongan rembukan pengajian beber Quran lumantar kiai paring dawuh nurun yaumal kiamah bikuli hadisin saucapan dadi lampu besok dino kiamat nangut karo kiai melu mangkat nah naos karo kiai ora dosa Makanya ngaji apa apa. Masuk dan kiai ini punya. Ini sering-sering ini ngempet udah papi itu Yakin NGEMPAT udah gue Aku ngerti waktu ngenang ini ngenang ini ngerti aku. IKI kiai kayak ya ya. Wong ilmu mulai gue tak ngkuk ngkuk ngkuk ngkuk ngkuk ngkuk ngempet udah ratu ngkuk ngkuk sering ngkuk ngkuk Sangit kan ya kapa-kapa apa ya jero. Padahal nguyah. Pripota sik kuat ngempit niku mengke. Ngantos jam pinten, Bu? Jam 3. Isih kuat ngempet sampean. Ya cuma ono merkosa apa-apa ngajin nek jam 3 ora lempok ya ini. Jam setengah sanggup, Bu. Wong wedok kowe jeh sanggup, wong lanang kowe lemes ora iso. Mulya ulang sama dene iku yo wis ngece kok kowe nduk mbegawe kowe iki bayaran rene kowe mangkat senengane telat lha iki anjenan kok disiapi bukoran antara kanggo kepangan iki mau ayo diganggu pangkul karpe wis kaya tambah umur ayo lek ndak mungkur tambah umur sedak ngalang ayo nganggune pangkur, nggo jengleh ya mas banget <clears throat> ni uceng. Orang ngantuk susui kok yo kemeng. Haji dua panggung bure kok yo ngene-ngene to sapa ra yo. Kene kemeng to mi parmi. Lah wong dhuwure nek karwan kok piye? Ora dinggone kadung disewa, tak nggone kok nganyuri wong tuwa, mboten apa-apa nggih, Mbak. Sing ngantek ngene. Abdi dalam ketemu ning swarga. Allah meh. Pun langgamaken jeneng monggo. Duh. Rapopo gerangan rapopo urunan rapopo cocok ya cocok. Eh, semoga-moga ya Allah. Moga-moga husnul khotimah Allahumma. Wong limang dino praune kok ninggalno kita Ramadan lunga. Moga-moga awake dhewe dikek umur dawa menangi Ramadan Ramadan liya Allahumma. Hayo terus nanduk, terus noyo ya, nduk, mangga. <laughs> Syukur ya nduk. Apa pengen udut kowe? Masa kok wong wedok kok udut ngemut ngene nya. Maksudnya permen ngene iki dimot ngono ya. Heeh kono dimot sithik <laughs> Eh sing kono nya iki Sarawita tambani. Bolak-balik ya kowe meneh kok ya iki. Ning kono sing kono. Sing jeruk. <laughs> Ngisor ya kene tamanana. Iki carane ngucalke piye mosok mucal-mucalannya. Iku wis tak japani, ditampani rene. Abdi dalem merasa isin-isin wis tanah ta. Kaya iya kaya ora. Ini lho, sithik edan iki dibagi sak lining sak lining ya. Waras awake muga-muga barokah. awake waras anake jemika bojo metang menah ya nduk terus namung gaji iki engko ora sedo dipangan bingung maneh maneh man tas sing kono bingung iki wae sapa <laughs> Ini sanggar gomelan mung senene lha iya Wong ya ditum rame-rame sithik edan kok jangan jajak kok semene lan jaluk sepira. Ayo lanjutke. Ayo deh. Ini sanggar gomblengan mung semene lha iya ta. ya didum rame-rame sithik edan kok jangan ya kok kok semene lan jaluk sepira. Ayo lanjutke. <laughs> Ayo deh. <laughs> Lanjut iya iya ora udu ngono kok. Muga-muga berkah alhamdulillah. Ayo lanjut ya. Ayo tuh. Kita besok ning alam kubur tapi nek kubur bakal ajur cocok panas sisan iki ya terus nang nduk iki kopi kental kok ngene buka ya la dalah cocok iki kok halo halo Ayo dah, buka sisi. seperti ini itu cepat ngene iki ngene iki wis sampe ngene iki buka sisi ketok ora yo wis mulai panas kok ya Allah Gusti wong sak kunir poso kelihatan jagat tak gambar wujuding manungso kelakuan yang ada yang sakit gunung gunung kaya tangan lo dikerangkep no sujud nyembah merang gusti kang orang murah Nur pisan gambari manuk merak megrok mirip kado manungso karupan kaya diri manuk kadang dur kadang ngisor kadang megrok kadang yo mingkuk iku jenenge manuk yo megrok yo mingkuk megrok terus terus ora limpah mingkuk terus ngamuk ngomong sedih gambar kaya bajing gambar bajing nang, no menung ono sing kelakuannya kaya bajing mencotok nek ono gemblandul kelopo dipangang, ijih rodo apik bajing nek asli mangan separuh ijih minggel karo sing duweni ngilingi karo sing nandur nek buat sinian sak buonggol sak gulugune tegur kabeh Ono gambar kaya ketek, gambar menungsa ono sing lakone kaya ketek, gedang setumbul rangkul-rangkulan gedhek gedange entek keret ndase yo kuwi sipating manungsa ana sing isine nek bola CS tim sukses ono duwite balane terlarang duwite keret ndase ketek, lakone ono gambar sapi sapi ono menungsa sing lakone kaya sapi mangan ngomong turu ngentut mangan meneh Barmangan warak ngomong, ngomong kesel turu, Turung, tangi ngentut ngomong, ngomong kesel mangan, mangan warak turu, turu Tangi ngentut mangan, mangan warak ngomong, ngomong kesel mangan, mangan mangan turu ngentut kok isi nih. Moh, kena rum tidak ke sapi ini pas tidak ke moh. Ono gambar kau jeneng macan, ono menungso, saya kelakuan kau jeneng macan. Raini dipacang sak dalan-dalan muncrat-muncrat sewi dipamer lagi, pengin kangon gawe projo. Isine mung golek wah, golek acu kepinteran, nyedak dukungan. Iki menungso kaya api-api o, oh, kaya macan pengin lenggahe projo, nyedak karo rakyat, nyedak karo kiai nek kepengin dadi nengger baru dadi. Ora ngeling-eling kira ana omah-rumah. masa depan tipe RSSSS rumah sangat sederhana sekali selonjor saja sangat sulit sel-selan semoseng jenenge kuburan pada papat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil ning buto luruh sakembaran anggodok rujak uluh jenenge mungkar kelawan akhir takon ora cocok dan kucak mulat-mulat geni merokok gambar banaspati angoro-ngoro kok cangkem ombo siung dawa sing memanggon ana ing mlating geni neraka iki kegambaran ing jagat manungsa mula ana ing kedhebok pisang-pisang pindane tiyang gesang lir kajo kaya dipun wayang-wayang wah wah ning tiyang wayang sing wujud wajib sembahyang diceblokno ngendi mesti tukule bumi Nanti kecebuluan debok atau deskuit ibonnya nanti. Nukulno keberkahan kemanfaatan orang bakal melitak. Ini urung nuhno. Buat sing enak tunas sukul anak. Khairunas anfa'a gumlinas. Bagus sing manungso. Ya manungso sing soleh manfaat karo manungso liyo. Mulung cikak kacari pangkur ditibak noh. Caping gunung mas. Datos. pedal ringesing padha ngocap kasarito. Iki wayang ora kaya wayang Tenangan. nganti tekan esuk subuhan namung media dakwah ringkesan. Mula menawa ana kanca dalang ora kena protes, iki ora nganggo pakeming dalang. Kiai ora kena protes pengajian kok aneh-aneh nganggo wayang barang nek ora ngene ora pati laris kok ya? Gocap kasih ringkesing padha bosah basih nalengka drejo sami papan depaning pantoro banjir ludira sang kumbul karena andhep papan depaning pantoro sarpa kenapa sami sedo susah sungkawa kasandhang sang prabu dosa Raden Indrajit Pangeran Putra Dasamuka paring pang ngandika pangarep kelawan Kang Dewaji Kanjeng Rama tiyang dening kaya selisan Kanjeng Dewaji ngaturaken sungkem pipi kunjuk Kanjeng Dewaji pilatawa iya nggih sebab bekti Kanjeng Rama tampung pangestuning wae yen Kanjeng Rama taman mugi dadi timak pariyonan saling jiwaraga kula anjeng diwoji wonten napa panjenengan dika sukawa Kanjeng diwaji rumokno anakku ngere derajat sakitnya tuh di sini basah basah nalar kau dirojo kocar kacir wis padha ora kuat petuyuh siji-siji lunga ora dawuh. Ono sing anake nangis njaluk nuwun panganjen. Jek. Nalengko diraja. Bosa pasti. Bapakmu kumpo karno. Barang dibondo malah iki depan depan bandoro adikku di kumpo adiku di sapa napa kuwi mati di kuwi tibodo sewulan sae sapa dening anoman anoman duwe singan duwe anoman ngono iman rekoso kangelan leku godho menungso setahun tak jak karo kenang tak jak medho nombe nombe nambe ratalah lali sholat sembahyang Lah duro, durung mantun poso pengine do traweh entuk rido ini sedih lengkas bakal ono seneng seneng bodoh sandangane anyar salam selamat ngapuro ngapuro berkowar kawir tuno randuwe polo wajah ajik jahasin yang rokok jit Hendra eh, jit ajik diwajik ngadong dawe iki biye jit kanjeng diwoji kataruna kaparing ngono panjenengan diku kanjeng romo paring dawa biye aku ngomong biye kula badhe ngraken sedayanipun sifu ngawen kodrajo kula nderek usul kanjeng dewa piye menika sedaya badhe kula ratataken kersanipun ampun ngantos angsal predikat Idul Fitri kembali suci kula gadah pamunek-unek ingkang badhe kula caken dhateng wajo bala ngawen kodrajo kekarepan piye kowe duweni pendapat piye nggih Wintang matuwo cikasekot iki mergo wis wengi wektune wonge wis padha ngantuk mripate siji-siji bali kowe ndonga anu kancane Mau ngomong ya Kanjeng Diwoji menawi kados mekaten kados pundi Kanjeng Diwoji sedaya wadya boleh kan tasik sang sangin alam kodirojo badi kulo siakak no kulo badi ngorak ngarik anoman sak wadya bolo biye caranya kulo badi madek wonten palagan sedoyo kulo bagi tugas naliko bincang idul fitri sing takbiran niko mboten legiwo badi kulo rekodoyo sami seneng-seneng tak bulan ngiring kewan gawe patung gedhe wujude kaya dene makhluk sing digawe pangeran iki sing mesti ana kena hukum suara hukum ora kena pancen tak gawe ngono ben gawe kewan-kewanan gawe makhluk-makhluk itu biyen besok bakal dituntut pendhae nawa kuwi rombongan kula bathi kula slusuwi mengke takdiran lek-lek antahe mercon sing kathah kinambur ngamburkan uangku mangkih oek-oekan mun sambun kula tugas mangkih menawi jam tiku kula gletak nondasi kula sumpeli kuping supados andan boten mireng oek-oekan sewengi ning ora subuhan enten sing kang sampun kula perintah menawi mengkih sing nom-noman menika ing oek-oekan syukuran sing teko manca negara sangka nggone luar kutha we duwite pirang-pirang ngebosi tuku ben-benan wadai boten botol, wadai plastik, kono dini kopi diwadai. Teko mengkeh kobolek bengi umben-umbenan kersalin boten kelakon. Si bono boi turbiti dinapuro, mengkeh tetep dados bolo. Wih salah! <laughs> Anak-anak nganung-nganung gitu punya bagus. Bocah ganteng, bocah lantang. Anak dosa muka. Gila kan jadi Kulo sampun gadah piandel wujudipun pusaka naga basa. Lho, lah kok kowe ndi pusaka? Ki pusaka sapa sing awe? Jajal Kanjeng Rama Tamara. Kaya apa pusaka menika Kanjeng Dewa iki pusaka kula ajeng Dewa. Naga basa ketinggalan wujud sejatimu kan lawan Kanjeng Rama. Naga basa wujud sejatine naga basa. nyebur-nyembur geni lah salah lakon nutup dah saya kan roman ketak-ketak polo yo yo kanjeng romo percaya ngir iki kok nanti ngobong sikil kanjeng romo kepanasan gila balik nono goboso ngir balik nono goboso balio nono goboso ujis hatimu <laughs> Thank you. mongso pamanmu kumbakarna mati pamanmu ibibimu sarwa kenapa mati gunawan pamanmu pengkhianat metu saka koalisi dasamu kok minggat melu koalisi prabu rama kuwi salah kowe anak lanang ngandung ngandung-ngandung kita oh, ujung ujung kowe tak perintah kino ini rapat kabeh kelompono sakwadu bolo sesok selik songolikur malam telompuluh takbiran ojo nantek mercon cilik mercon cilik ora pati kelompu sing gede kupingin kono tupi goblok butak yang kenang nyumpet mercon cilik jadi kurang bantar nyumpet mercon gede kupingin tutupi apa dorak kelompu nih butak Engko sing mercon iki kanggo mlayu mlayu tukaran. Sing takbiran lewat kono ketemu kepro-keproan. Iki kudu kudu. Sing prawan-prawan kae kon do ambung-ambungan. Sing kae sing padha nglakoni poso, gen ora sadulane wong tuwa, ben ora dolan de wong tuwa, ora kelar ketemu, ben dono nengan. Budal Dewa Jiko kare rapat. Yo, budal Indriang su Sora maroto Saono Bono marangono Samirono Manuarai Bonso bayu Bonso bayu Nisan aku lingande Oh Rasalah <laughs> Hahaha Adik nyadung tau Hahaha wonten tekas napa sewon timbali nggih ngadul ta wonten menit ngawat nek tuh ngawat nek nek nek nek nek apa ini ini ini ini ini mau nyak mau nak muni kok ngaruh nih ini kan ini roman lono nih ini ini ini ngaruh nih ini ini pura ngaruh Nek aku le moh ngono meneng. Oh, ya, oh, ya, oh, ya, oh, ya, ha, eh, ha, eh, oh, ya, oh, ya. Tak nak nak tu nak buat ni, Rungok, pindeng di mergon, no, po. kok minik, maik, enggak. kuwi dumbesik sing anyar kuwi koyo opo Mana iki kok iya temenan kok iya ngene. Aja kakan omong kabeh Kanjeng Rama Kanjeng Dewaji kowe pawartu wis krungu menawa bosah basah salam Madraja diklik ligane Anoman. Anoman sakwajo bolo hanyolong njom tumpuk rikaran wana sinto sing mesti boyong kanjeng dewa cilanjeng rama ning alam padraja tak gambar agama dicolong digawa gawe geger ngalengko kumingkat kobali marang anoman sak wajo ketek ketek wanoro ngadaki kumpulan sholat terawih soposo tasbih lalatu kodar dino ini nek ngantek lakon dusane setahun lengku kudhae dhewe di bet kawar-kawir tuno tanpa dibolo iki tujuan kowe lan aku kabeh lumpuk dhewe iki sesuk dino malam siji sawal iki malam takdiran kowe tak perintah karo kabeh padha seneng ngomong mboten sang manut-manut karo lo aku tak ini aku aku dengan ini aku lo ini tak nyata kalau mirip dengan ini tak itu lah kok jadinya kamu tidak nyata aku orang getak saya getak kowe aku ini aku ini bu ini omong ini aku nak ini ini dia yang aku oleh itu perlu aku jangan kamu omong apa-apa lagi ya aku ngomong aku ngomong aku tugas nopo raden ganti dalem aku sing bakal ngawat-ngawati naga pangsa sing bakal dadi andelku nantang anoman sak wado polo ucara cil budawo kabeh siap siaga no pedang orang umat umal tu mbak kono dangan ono tut beri anoman anoman indrajit sing bakal moto cakak dasmu bilang salah lapor kalau diri akan batin monggo ayo berat manungsa luwih apik luwih mulya tinimbang jaba diwujud manungsa nek jerone kelakuane kethek gawe apa satru nggih karo-karo Raden iki kowe wis manggon ana ing kendali sada kendali kuwi artine tampar sada kuwi sahadat nek wis kowe ngaku iman ngaku Islam lumantar sahadat digondeli sing tenanan rawi-rawi rantas malang-malang kutung jeneng satra wujuding santri S-A-N-T-R-I S sanggup akan enerusan tuntunan rasul ilahi santri sanggup akan enerusan tuntunan rasul ilahi sinun tak roksin salikun alatok to'ah kue kudu melaku dawuh lawan opo sing digendik nak no kiai samik na wa atok na nindak no perintah ngedoi cegah iki sinun niku naibun ane suyuh sing lanjutno para kiai ya kowe kabeh mulo sing minangka dadi angsolan dan sersatrio iki tarikul maasi ninggal kemaksiatan wanahan nafsa anil hawa fa inal jannata hiyal mawa kot aflaha man tazaka wa zakaros yo rumono kae derajat sawadya bala ngandelake pusaka sisa nalika dilojo kabeh ampe-ampe awal-awal bakal ngecintrakane ayodya Kanjeng Prabu Rama sing minangka dadah pundhen guru sejati sing kula kabeh lan panjenengan kabeh wadya bala anara sing minangka dados tameng keseting Prabu Rama aja nganti mundur sajengkat siap siagatno satriya ora kena golek musuh nanging menawa musuh aja mundur wong ahlu sunnah wal jamaah ora gelem golek musuh ora gelem karaning salah karo wong liya teng rumangsane awak kakan dosa nggih sangu sapa ora bakal demak kota wali ahlu sunnah wal jamaah murid kanjeng sunan kalijaga ora bakal ana aliran sing neko-neko mlebu demak bintoro wiradalan indrajit Ojo nang ngene kok ngene disalang Quran kok terus ngawur sembarangan. Oh, Satri Wanoman Sawadabala. Weh sing bakal kawon nabi. Lah dong kau sedi kok kula siap-siagaken budal mangkot. Teng arek gol bubarno aduh mulai drajit ngadok dawuh kaden. Oh. wayang keliru terus. Eh, kudu kira karuan. Iya, kowe. Anoman sak wajo bolomu. Kowe pinter. Perang orang ngandut aturan jumene wis setengah siji jam siji. Perang kelumpuan rubut. Licik. Ora mung kowe sing ngantem sak dalang melu ngantem sisan. Iya, kowe. Dang cekat-cekat patune lebar kuwatir entek pengunjung mulih jijiran omonge. Wong perang kok ombyokan. Yo anoman. Kowe iso ngorak-ngarik wado bola butuh nanging naga poso sing bakal misah gembung kelawan dasmu. Ketek-ketek kowe minggat kok. Heh, anoman, kowe tak usir. Aja ngantek kowe pengajian nang dongane Yai Mulya. besok dadi balaku sing ngaji ora ditongani kiai kok bali padha kalau ngrong rezeki ngono kowe anoman eh mi satu anoman mi jatuh Sampano pabasok kowe Thank you. Thank you. pacir buyar tanpa ngenteni donga dining senopati ngalengka diraja Dimas Koko Prabu sinten to ingkang dados senopati ngalengka diraja kok ngantos ngocar ngacir barisanipun Kakang Anoman sawadya bolok Dimas ora ono sing duweni pusaka naga poso ya mung Indrajit Koko Prabu iki Dimas Wonuidin pangestu badhe mrepeki ponang kula Indrajit duga-duga digawa ya Dimas aja ngantek kowe no. Indrajit iki dina nembi. Tetap mangku saka sing edap-edapi donga pangestu kanjeng. Prabu Prabu kula donga pangestu nggih Mantra ya Dimas. Ya kodoyo kowe iso ngapusi. Kakang Anoman wadya bala anarasa mbok ora arek kelawan pusakamu piang dal naga pangsa nanging ngerteni ana ngger. Pamanmu Gunawan iki iso wis nyurupi temung sulapan. Mega malang sing mbok sulap dadi ula naga ketak ngalingal kaya dene naga ula sewu. Nanging sejatine mung patamur gana kowe lamung nglena. Kowe mung hambujuk. Yo naga pangsa asalmu songko migo balio dadi migo nogo bar ngombe kopi kok malah turu cek. Melek cek, aja turu cek kowe ora ana apekane. Eh, aku geret cek. Pai tai opo bapakmu nek kowe nek pasti cek. Eh, dadamu dipintang. Kowe dieksekusi mati di Nusa Kambangan. Sopo sing blandari narkoba ten sikit. Oh, Prabu Rama, kowe ora iso dak rembukan buta saroyo tak tarik ora bakal kumpul ke diapuran. Iki pusakane Gunawan Bibisana matane pincak Gunawan. Ponare dhewe tumbal ora jalan. Ketemu kok jrat koyo ngene Prabu Rama. kowe panyowo rakyatku mbok eksekusi mati eh rakyatku bakal tak corong tak pateni utang nyowo saur nyowo gelas Oh, pun jam setunggal kunjul lima. Mandek den mandek ya den. Wong wayang kok mboten enten titik komane cepet e ora karuan. Kersane ndang lebar kakang semar Ah ya ya ya nggih nggih Jenengan kok blandang-blandang wonten apa to den? Kakang soal ah, nggih kula nyadung dawuh. Kakang Semar dosa muka ngamuk punggung Indrajit ke taman pusaka Dimas Gunawan mipis ora nrimakno. gawe ontran-ontran ngobong unjuk rasa sak waco bolo dibrukno gerbang panca wati ayodya yuk kakang semah eh, menawi kados kateng aden panjenengan menika sampun wancinipun pusaka kedah medal saking sarung sarung menika sangkar burung aja guyon to kakang semah eh, nggih kaden maksud kula menika mboten pusaka menika sing kula karepaken pusaka panjenengan nika ingkang wujud pusaka cakra. Cakra panggilingan ingkang muter saben dina kelawan salat sembahyang menika tanggane fasa iwal mungkar kedal mesah medal saking marangka jangan kencelaken janganipun santosa muka sirna niku dosa muka sami ilangi angkara murka muga-muga cangkring bener minggat doso sengkara ya dalah ya kaya ngono kakang semar kula nyuwun nggih kula njaluk japa mantra donga budal mangkat entuk kalso kencel dadaripun dosa muka iki Eh, muka-muka tombo kiai eh lah salah Raden Anoman enten apa Raden Anoman kiai kula kena pun pusaka naga basa sangke Indrajit eh lah salah lah kok kiai nangke isih kena tenunge Indrajit apa sampane ora poso dalake poso Quran poso manake kula leno iki mau ngempet uyah ora eh lah salah Sing kena mimpi sakitnya tuh di sini. Sampan tak, oh nggih, tambah nih bismillah ya woyo-woyo. Cucu meriku sing sakit ngandhape. Eh mesti mas tak woyo-woyo ora kencer. Ya wes nganggo apalah-apalah. Pripun atas pundi? Wah, kaya ini, Lah kok metu mburi kakak alhamdulillah rampun etes ala kula eh. sukses biasa tugas kula menapa kula ngupadi ratu Prabu Rama wonten pundi Kyai Prabu Rama tanding kelawan Prabu Jasamuka tugas kula sampeyan dina iki tiwikrama dados buta ingkang gedhe tugas kula sampeyan lak dadi buta gunung sampang bedol jamel nopo nyengkake dosa muka pendemuri kulipan, berui ndasih lakon dosa muka berui gunung nyuwun pamit ulong cari joko montro indah untuk gawe raden kemarin bulan jauh umroh kula ustra kobar bismillah kurucu malis rayatin sokromo satsang astani sang prabu romo melesak mupak nyowo sang dosa sokromo khosaro khosaro khosaro ae sengaja ora sengaja padha ae larane. Eh wong ngebuki wah aku wis kadung gedhe iki sapa ya anak bruki ya. Eh. Mpun Den, sampun sampun. Niki dikelungake riyen. Niki sampun jame kelewat. Mandat waginem bakul rambak dene kurang marem sok ben ngundang piyambak. Ampun kagungan ndak rendah. Wah, dikik panas kon medun iki. Ah, aku mau medun eh ampun dangung dangung kesuwen kesel ora sucuk iki mengke eh ladalah aku mau medun ngampe sahur iki kok mangan apa kira-kira iki Wajingan baraji mangan eh ladalah eh sampun sampun sampun mandat mandat mandat medun oh mau aku gelem medun ning jaluk request aku sih sano manuk jaluk laku barang dia khusus kanggo belangkon belirik ini ya anak buah singurunan singongkosi kita cepet kaji oh iya iya iya wes kula turuti mungkin jenengan mengkeret dadi cilik lendang medun wah aku mesan eh aksen tanduk munduri den kayu lagu ora iya iya ora karek Petrus Bagong Rene suku-suku batok sing laras Iki wis jame kelewat seprapat muga-muga kabeh kanthi ridhone Gusti Allah turun malaikat nggawa rahmat. Kabeh do sehat. Amin Allahumma. Gelem ya semene ora gelem ya semene tak terus-terus akhirnya kesel dewi awakku boleh. Ayo padha maca istighfar dosa gegojekan dilebur di ngapura ingkang sae mabulan katrimo awake dhewe sampurna Idul Fitri setane kalah awake dhewe entuk berkah kembali suci di ngapura dosa astagfirullah sedaya Minal Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim masyayikhina wa li muallimina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad اللهم اجعلنا في الإيمان الكامل ولصلاة الحبيب ولفرائض معين ولزكاة فعل وصيامنا مقبول وركوعنا وكفرنا يا الله وحجنا حجا مقبولا اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة مع سلامة وصول سبرنا وبيك sampai di Nang apurono batati tunantu kipuno kitus Sedoyo jamaah Kaparing ono berkah malimpah Turah